Botere politiko, ekonomiko, erlijioso eta ideologikoaren arteko aliantza historikoa indartu eginda eta jendartean oso kutsu atzerako jaz sakoneko aldaketa inposatu nahi du. Amarkadak joan, amarkadak etorri, emakumeok, alegin izugarriz, irabazitako eskubideek egundoko erasoa jasotzen ari dira. Los sucesivos decretos, reformas y recortes sociales impuestos desde Madrid y aplicados por los gobiernos de Iruña y Gasteiz, que suponen pérdidas directas de derechos sociales, laborales, económicos y políticos alcanzados tras años de lucha, van acompañados de un discurso retrógrado que pretende volver a colocar a las mujeres como menores, como menores de edad, sin, capaz, sin capacidad de decisión y condenadas a una vida cada vez más precaria. Eskubideen atzerakadaren gailurra abortu legearen erreforma proiektua da. Hau baita emakumeen aurka egin den benetako gerra adierazpena. Emakumeen aurkako gerra adierazpena abortuaren eskubidea murriztea zain, eh? aratago doa. Bete behar dugun feminitate eredu bat inposatzen digute. Emakume un funtzio bakar eta garrantzitsuena erreproduzitzea da. Heterosexualitate baten barnean, noski. Bitartean, feminitate eredu horretatik kanpo gauden guztioi zigortzen gaituzte. Eta eh, era ezberdinetan. Esta reforma de la ley del aborto ultraconservadora y dictada por los poderes de la Iglesia Católica nos niega derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, nos humilla y desprecia al obligarnos a ser madres contra nuestra voluntad, nos quieren sumisas, serviles y calladas. salaketarekin abortuaren eskubidea murrizteaz gain, heteropatriarkatuaren interesak betetzen dituen emakume eredua inposatzen digute. Eta inoiz ez dituzte emakumean itzen errealitateak kontutan hartzen. Por ello, exigimos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, porque el derecho al aborto se inscribe en el marco de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, de la justicia social y de todos los derechos. asociados a esto, la dignidad, la vida, la salud la libertad, igualdad, privacidad y economía. Batzuei amatasuna behartzen zaigun bitartean, beste batzuei debekatu egiten zaigun. Honengatik lesbianentzat eta bikoterik gabeko emakumeentzat doaneko lagunduriko ugalketa esigitzen dugu. Ugalketa eskubideak unibertsalak izan daitezen eta ez aurreritzi heteroseksistengatik murriztuak. Pero las mujeres no caeremos en esta trampa y no seremos nunca las mujeres que ellos esperan de nosotras. Pelearé resistiremos, nos enfrentaremos a ellos para acabar con este sistema y sus leyes. Argi eta garbi dago, ze familia eta emakume eredua inposatu nahi diguten. Familia nuklear heteronormatiboaren barnean ama eta Andrea izatea behartzen gaituzte. Enpekotasuna duten pertsonen zaintzen laguntzetan murrizketa alatzak imposatzen dizkiguten bitartean, zaintza lanak, emakumeok zaintza lan hauek egin ditagun nahi dute. Badakigu lan hau ikustezina dela, inongo onarpenik gabekoa eta oso prekarioa dela, eta aldi berean sistema kapitalista mantentzeko ezinbestekoa dela. corresponden al proyecto de vida de cada persona. Bizimudu duina eduki nahi dugu. Lan reproduktibo eta reproduktiboaren eta aberastasunaren banak eta parekidea nahi dugu. Zaintzen eskubidea emakumeengan erori ez ezan. indarkeria sexistari gabeko gure gorputzak, desirak eta sexualitateak aske bizitzeko eskubidea nahi dugu. Y por supuesto, reivindicamos el derecho a una maternidad elegida, sin imposiciones ni prohibiciones, poniendo en práctica de forma libre las distintas opciones reproductivas garantizando el Estado, el Estado los medios y servicios para ello, no cuestionando el derecho a decidir de las mujeres, tratándolas como no sujetos, seres tutelados e incapacitados. Las mujeres somos dueñas de nuestra vida, una vida que merece la pena ser vivida. arabisistak defendatzen ditugulako. Ez garelako beraiek nahi duten bezala inoiz izango. Eta errotik mundu hau aldatuko dugulako. Apai. Por último, queremos denunciar la violencia sufrida hoy dentro y fuera del Cursal en el Congreso del PP. Las feministas y como consecuencia siete de nosotras hemos sido identificadas y, denunciadas por desobediencia. Las herramientas de las feministas, es decir, la autodefensa y la acción directa, han sido criminalizadas una vez más. Queremos expresar nuestra solidaridad a nuestras compañeras y gritarles bien alto al PP y a sus perros guardianes, la policía. Gaur Pepeko kongresua zela eta kursalaren barnean eta kanpon jasan dugun indarkeria salatu nahi dugu. Abortuaren aldeko ekintza zuzena burutu dugu feministok eta horren ondorio zazpi feministo identifikatu gaituzte eta desobedientziaz salatu dut Autodefentsa eta ekintza zuzena feministon adirazten tresnak zimilalizatuak izan dira gaur ere. Elkartasun guztia adirazten nahi dugu gure kidei eta pepekoei eta bere txakurrak diren poliziei ozenki oiukazen diegu. Gure gorputzetik eta territoriotik kanpona